he siturgia artopoieion ho artopoles katharisdei to aleuron toe rioe sinioe kai eis mactran ballei epeita en heito hudor kai poieito furama ho spathe xulinae furae eita poieitus artus placuntas semiladitas streblitas metepeita e autus toe scalautroe cae eis clibanon en ballei dia tu proclibanu. Alla proton ec forei to pur cae tus anstracas toe porfuroe hus cato sum ballei sussorevei. Cae hutos poietai ho artos H6 o placa entos psychion muelon ej